إنهم قادمون في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدود وليعد للدين قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Iz prošlog hadisa brata dakle, se je podučio tri korisne stvari. Prva jeste korist tražiti dozvolu da bi učio. Znači kad dođeš kod šeha, pa ga pitaš e, I sjećam se jedne priče, ispričat ću vam kad sam ja tako kod šeha učio onaj tefsir i bili smo kod toga ajeta i tako već šeha kaže, vidiš, kaže, izudine jeste, rekao, vidim ja to, rekao, samo ovdje, rekao, šeha ne može vas. Kad vas neko pita, nikad, uvijek ste zauzeti. I zaista tako, kad god pita šeha, mogu li učiti, ne, ja zauzet sam. Nikad ne znam da je neko rekao, pa de, hajde, može, tako to. Zato rekao, samo mora direktno odmah se reći kad imaš vremena. Kada da počnemo učiti, znači. Znači da ovo pitaš imaš li vremena, možeš li, Boga mi, danas, današnjici ne pali. Moraš danas se, moraš Boga Ne znam, barem tako je meni bilo, onaj, a oni koji nisu, E, niko nije smio koristiti, učio kod šehova, a imao sam jednog šeha koji je redovno tako našli, kad on dođe šeh on ima kaj samo ti ponavlja, kaže kod ako ti šta nije jasno, dođi, pitaj, tako da je su sve, sve su odlazili. I meni je tako Goš Buda rekao, ali sam alhamdulillah uz Allahu pomoć uspio kod njega prije čitav tefsir. Naš, a je, znači čim dođe neki odmor, nešta, mi se ponovo vraćamo posle odmora, e, šeh, hoćemo nastaviti, gdje ti kaže, ponovi, ne, reko šeh, mi ćemo, reko zajedno, pa ako meni bude nešto ne bude jasno, ja ću doći, pa ćemo zajedno ponoviti pide naš. Tako da mora, znači, današnji dala bude na pomoći, onaj, morate se puno, puno truditi, znači, nemojte da dajete toliko raširne ruke šehu, nego, šeh, ja hoću da učim i gotovo. Kad imaš Ne, ne znam, snalaze pet puta, dosađuju, moraš. Moraš, inače se ništa koristiti. Allah najbolje znanje. Uzimati znanje od onoga koji ga je ispravno shvatio. I treće, mnoštvo pitanja ukida bereket u sticanju znanja. Sad uzmemo novi hadis. Sad novi hadis. Babu qawlu nabija sallam Allahumma allimhu kitab. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عن أكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب poglavlje Allahu dragi pouči ga znanju izjavio poslanik sallam, hadis smo naveli, <clears throat> samo da ga prevedemo, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam priglidio, priglemio je jest znači, uzeo ga uza se i rekao, Bože moj, poluči ga knjizi, to jeste Kur'anu. Ibn Abasa kaže da je Ibn Abasa, mada većinom uleme kaže da je Ibn Abbas. Da se na njega vraća ovaj Damir, ali Allahu alem. Ali većinom znači, uleme kaže da je Ibn Abbas. Da ga je zagrlio i i rekao, podiši ga knjizi, ovdje knjizu kaže isto većinom mu fesira, <clears throat> kaže da je Kur'an. Mada ima i drugi mišljenja, ali kaže da je Kur'an. Koristi iz ovog hadisa da treba posticati narod i učiti sve grane nauke, ali posebno islamske. Znači sve što možeš god da učiš na, na što ima, dobro je, ali posebno da učiš islamsku nauku. A i ostale nauke kako možeš da stigneš. Pohvalno je djecu milovati, zagrliti se sa rođakom i prijateljem kada dođu u posjetu ili se vrate sa putovanja. Usti dovu za djecu da ih Allah poduči. Allahove knjizi. Da djecu svoju previkavaš na traženje znanja, znači postičeš na traženje znanja i da ih pomažeš tome. Možeš sad sljedeći čitati već. Poglavlje. Kada je ispravno primiti predaju maloljetnog? Pričao nam je Ismail ibn Ebi Uvejs i rekao da mu je prenio Malik od Ibni Šihaba, on od Ubejdulaha ibn Abdullah ibn Udbea, a ovaj od Abdullaha ibn Abasa da je rekao Krenuo sam prema Mini, jašući na magarici, a bio sam skoro punoljetan. Boži poslanik sallallahu alihi veselem klanjaše na Mini mimo zida, ja prođoh ispred jednog dijela Safa, pustih magaricu da pase i uđoh u red što mi niko nije zamjerio obrazloženje u fusnoti, u prethodnom hadisu Muhammed sallallahu je zaželio Ibni Abbasu razboritost, a u ovom se ističe puno važnost izjave osobe koja je blizu punoljetnost, jer broj godina starosti nije jedini odlučujući faktor za važnost izjave, nego i razboritost, shvaćanje i pamćenje dotične osobe. Vahidija ističe da je Ibni Abbas imao 13 godina kada je Muhammed sallallahu alejhi ve umro. Jahja ibn Iman smatra da za puno važnost prenošenja tuđih izjava prenosilac treba imati 15 godina starosti, jer su Ibni Omera ashabi povratili sa Uhudske bitke pod izgovorom da je mlad, iako je tada imao 14 godina. Zapišite koristi za Izjave vjerodostojnog, razboritog dječaka su puno važeće. Isti je propis kod robova, grešnika i nemuslimana. Znači, bilo kod njega da vam kaže, vidio sam tu i tu tog, tog čovjeka, može se prihvat da možete da primite. Naravno, kod svjedočenja je druga, ali to ćemo šalo učiti u budućnosti. Prolaz životinja ispred klanjača, jer imaju sutru, znači imam je. Namaz maloljetnika je puno važeći. Poslanikova srednjem šutnja je znak odobravanja. Sutra imamova je istovremeno i sutra za sve one koji klanjaju za njim. Znači, da li to bio zid, ta sutra zid ili, ili štap ili neki, znači njegovo, to je za sve ostale. Upitali su Ibni Abasa kako je stekao znanje, pa je odgovorio, ukratko ću reći, znači sa puno pitanja, prvo. Drugo, znači da razumije to što, što mu je odgovoreno, a ne samo da čuje. Da je razumio to što mu se govori srcem, a ne samo da čuje. Znači kad nešto čuješ, znači da razumiješ to, a ne samo čuti i misli razumio, idemo dalje. Ne može, jasno. I da se nije umorio u tome. Da je non stop pitan, non stop žudio za znanjem. Tako je stekao toliko puno znanja. Govorili su sa dokazima, a neko danas bez dokaza se govori. Znači, kako ćemo, kako, gdje, ćemo, gdje smo sad našli to? Znači, da govorili sa dokazima. Da u njoj bio dokaz, znači, morao se znati za svako dijelo koje su radi. A nikomu nije šta? Nikomu nije negirao, znači to je dokaz, znači da je dozvoljno. A? Jer tu je bio poslan Selem. Poslan Selem čim je prešutio, Znači, to znači da su ashabi govorili sa dokazom i radili sa dokazom. I to znači da trebamo i mi raditi sa dokazom i raditi sa dokazom i ne govoriti čuo sam onog ili čuo sam Ne, čuo sam Allah i To je dokaz. Nije dokaz čuo sam onog i onoga. Mora se provjeriti. To je u redu. A da bi nekome štio da nešto zabraniš ili da ne narediš, moraš imati dokaz. Možeš reći čuo sam, vidio sam onoga brata, jesi ti šta čuo da ima neki dokaz, znaš, kad vidiš neko da nešto radi. Znaš, kada pa sjednete, vidite ima kakav dokaz, da nazovete, da pitate u redu. A da nekome zabranješ. Zašto? Zato što si ti vidio kod nekog učenog čovjeka. E, to nemojte. To nije dokaz. Vidite kod nekog, vidite kod nekog učenog čovjeka, niko nije rekao da ne moraš njega slijediti. ga. Ali nemoj da, da negiraš nekome ako bude suprot tome, osim ako imaš dokaz. Ha? Ja prije čovjek krene na hađ. Ne zna ništa, ne zna. Zidar čovjek, ne zna ništa, Allah vjeri kaže, zanijeće hađ sa nijetom koji je zanijetio i ovaj učen čovjek. I ide za njim, inšala, nema problema. Znači, slijedi ga u, u svemu. Kad on radi, on će tako raditi tako. Znači, slijedi ga. Ali ne može ljude podzivati u nešto što nema dokaz. Ili zabranjivati. To ne zaboravite ovdje. Ovo je jako važno. I danas se puno govori bez znanja. Negira se nešto ili naređuje se na nešta, a nema se dokaz. Ovo, brate, puno pažnje na ovo. E, ovo je bila magarica, znači. Neka korist možda će nam biti. Evo hadisu došlo je tako. Nije prevedeno u, u prijevodu. Znali su da prenose kako i šta je se dešavalo i bili precizni u tome. Pa šta mislite kako su bili precizni u onome što prenose? Ste shvatili ovo ovdje? Znači, čitavu situaciju on je opisao šta je se desilo, kako se desilo, ali pogotovo kako su onaj, ono prenosili što, su, to hoće da prenesu. Znači, nas opisivati čitavu situaciju. A mi danas, kog dosta ljudi danas ne prenosi šta je se desilo i ono što prenese, prenese pogrešno. Na uzubila. Znači, treba nastojati da se prenese tačno. Dječak može da sluša, iako je mali, ali prihvaća se sve to da bude punoljetan odrastao. Djeca su sjedili i klanjali sa odraslima. Dobro, nećemo sad sjediti zašto nije došlo u ovom hadisu, došlo u drugom hadisu, ali ćemo reći znači, da iz ovog hadisa izlačimo da, da su djeca da su klanjali, malo dobna djeca da su klanjali sa odraslima. Ne znam, smo zapisali, smo to pričali samo, ali zapišite korist ako nismo. Znači, ne smije se negirati nešta ili nađari, naređivati osim da imaš za to dokaz. Niko Ibn Abbas ništa nije rekao, da je bio kakav dokaz rekao. Ne smije se nešta zabranjivati nekome, ili osim da imaš dokaz šarijatski za Dozvoljeno je jahati na magarcu i mu je čist. Znači možeš klanjati posle toga. Da upotpuniš namaz što ti je ostalo, što je za kasnije znači. I gledajte da ono što naučite iz hadiza provedete u praksu. Zašto, draga braćo? Jer ako ste ove hadise sada niste sproveli u praksu, kako ćete sprovesti ono što vam još dolazi more? Znači, pazite se, odnos prema učeniku, odnos prema šehu, odnos prema ovom ili onome, pazite se da spremijete odmah u praksu. Mi ovdje sad učimo odnosi kako da se traži na njih ono. Odmah da sprovedete to u praksu. Jer ako ne budete sada to sproveli u praksu, sutra i presto i zastutra i u budućnosti nas čekaju novi hadisi, nove naredbe, nove zabrane, nećete stići ni ovdje da, stignete. Jeste razumjeli ovo ovdje? Što naučite odmah istog momenta gledate sprovedete u praksu. Kad kaže šeh, kaže šuti, šuti. Nije rekao sad šuti, nego uopšteno šuti, slušaj ders. Jer mi smo koliko puta spominali, ako ima neko nešto da kaže, neka kaže kad, na kraju dersa kaže, pitanje postavi, nešta se nije silo ništa, sve primamo onaj, šta god, mi smo došli da se jedan druge podučimo, je tako? Poslovan se senem koliko desilo mu se namaz, pa, pa dva klanja, pa, pa smo ukazali na to. A ko smo mi onda? Da mi jedan drugom ne ukažemo na neku grešku. Ali kad? Posle dersa. Zašto? Jer imaš brata svog, makar jedan bio, a kamar ako ima više, odgovarat će za to njegovo vrijeme. Ko uradi malo dobra djela vidit će. Ko uradi malo lošeg djela, šta vidit će ga? Kaže, vrijeme je skuplji nego šta? Zlato. Zbog čega? Zlato se može nadoknati, a vrijeme se više ne može nadoknati. Ha? Brat je ostavio svoje poslove, ostavio ženu, ostavio djecu, ostavio dunjalu čita. Došao ode nauči, a ti njemu s drmaš, je, daj mi reci ovo, daj mi reci ono. Boga mi, pazimo se, braću. Allah da mu pomoći. Znači, kad se, kad se klanja. Ako su slučajno na seždi, ovdje se ne sežda, znači spomeni se da je ušao u saf. ha Ako je na seždi, odmah da idete braći na seždu. Nemojte da kao što neki pojedinci stanu pa čekaj dok se, digne, dok, dok se dignu klanjači. Nego odmah idete na seždu. Nemojte da vas propustiti taj hajr. Dovedi tekbir prvi i drugi tekbir da ideš na, na seždu. Mada neki kažu ne treba. Ali Allah, ale znači, ispravnije da se kaže drugi tekbir da ideš odmah na seždu. Ako ćeš na seždu ideš. Uglavnom prvi tekbir, znači ulazak u namaz mora stonijeti. To ćemo više učiti u propisima, znači oko namaza. Ovo samo kažem, odmah da se ideđe Na seždu. Nemojte da čekate ne udubila da se on vrati, onda vam veliki hajr. Neki kažu da je sutra, znači ispred imama, da se stavi, da je vađib, a neki kažu da je sunnet. Jer ovdje nije doneseno, uzme ovaj, ovi koji kažu da je sunnet, uzme ovaj hadis za dokaz. Kaže mimo zida, znači nije bilo mimo zida. Znaš, e, e a ovi odgovaraju, ovo ću ukratko samo reći, znači nije nam sad to tema, samo što sam sam naveo za, zbog sutra. Ovi navode da je sam znao da, da povuče makar crtu, možda mu bila, kaže, crta ispred njega. Znaš, kao što ima e, hambelijski mesheb, kaže da crtu da staviš ispred sebe, da moraš klanjati, povući crtu samo, ako nemaš ništa drugo da staviš. A? Znači, oni uzmaju dokaz, ovi, ovi koji kaže da je sunet, uzmaju dokaz, ovo kaže nije navedeno da ima sutru ispred sebe. To da znate ako neko bude ovaj, šta pitao, znači ovo im je dokaz. Mada ispravljanje se stavi sutra. Hm? Počitam sljedeće. Poglavlje isto drugi hadis. Pričao mi je Mohamed ibn Jusuf i rekao da mu je pričao Ebu Mushir, ovome Mohamed ibn Harb, njemu prenio Zubejdi od Zuhrije, on od Mohameda ibn Rebi, da je izjavio. Upamtio sam vjerovjesnika sallallahu alihi veselem pljuskanje vodom iz kovi u moje lice kada mi je bilo pet godina. Korist iz hadisa, pljuskanje vo, vodom iz kove, znači iz posude, u moje lice kada, kada mi je bilo pet godina. Poglavlje je isto kao i prošlo, znači da samo da znate da je drugi hadis u istom poglavlju. Ovdje u, u prevod ovoga hadisa nije navedeno da je poslan sallam iz te posude uzeo u svoja usta i da ga je prsko dijete. Ha? Nije navedeno. Ovdje kaže iz kove, znači, ali da je stavio u hadisu, znači u arapskom, da je stavio u svoje usta i da je dijete prsko. To upućuje da je pljuvačka šta? Čista. Zapišite to. Normalno razvijeno dijete može dosta da pamti. Kao što dijete imao pet godina, zapamti događaj taj. Zbog toga ih treba podučavati Kur'anu. Kontakti i umjerena šala starije osobe sa djecom utiče na njihov daljni odgoj. Tako da su djeca s kojima je poslanje Selem imao kontakte bila uzornog vladanja a u muževnim godinama ugledne ličnosti. Dozvoljeno dovoditi djecu na ders, da su djeca sjedli sa odraslima i to utiče na ponašanje djetova. Znači treba djecu stavljati sa nama da sjede, starijima, jer to će utjecati na djecu, Budući će se naći znači, lijepom ponašanjem. Isto tako ako bude svoje stavio dijete u školu gdje nisu djeca dobra, šta će ti djeti izaći? Isto dobra, jel? Kad kažeš isto tako, znači isto tako dobra, jel? Znači, bit će onakva kao što su ta djeca. Znači, mora se voditi onaj računa od naše djece. Ne samo u školu, uopšte, znači na bilo kojem cijelima. Gdje bude dijete postoje, znaj da će tako dijete biti. Ali ga budeš postoje sa učenim, inša Allah neće izaći lud, inša Allah. Dijete prenosi kada? Naraste. Ja mislim da bi bilo dosta za ovaj put. ističe. Wahada sallallahu alaihi wa sallam. فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاه نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق منا الدماء ولترق من الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي منا الدماء ولترق منا الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه والترق منا الدماء والترق منا الدماء يوم بادر في دمانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي